kuva isaha imwe n'igice zo mu gatondo gushyika isaha zibiri reka duhe ikaze abanywanyi b'ikiganiro nyamuranzi murakomeye na n'amahoro twizere yuko muri amahoro twizere yuko imana yabikoze mwazindutse amahoro abandi mujyamye amahoro turazi muri kano kanya hariho abariko barajya ku mirimo itandukanye hari n'abandi bari mu mamodokari bariko barajyana abana ku mashuri abandi bariko baravaya, abandi bariko barajya kubuza abandi bashyitseyo. abandi bariko barakurikirana ikiganiro nyamuranzi bari ku butandukanye mwese rero turabahaye ikaze kandi turabahaye n'akayamba iki kiganiro gica kuri radiyo isanganiro kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa gatanu kuva isaha imwe n'igice zo mu gatondo gushika isaha zibiri isaha zine n'igice z'ijoro kirasubira kigaca kuri radiyo isanganiro gushika isaha zitanu hanyuma rero muri kano kanya Eric ni wari mu buhinga bw'ibyuma uyu mwumva muri ko mwumva akajwi kiwe ni mameremani rakiza gatazirano ni tonto reka rero nongere mpakanya mugenzi wacu turi kumwe ngaha abaha akayambo na wene anabibutsa izina hama duce tubandanya n'ikiganiro nyamuranzi amahoro atangwa n'imana data rugira byose abane namwe mwebwe mwese eh, kuno mwanya mwadutije amatwi mwe mwese kuno mwanya mwadutije amaso muri ko muratubona mwanditse radiyo televiziyo isanganiro kuri facebook aho mutubona nka kujya kwambonesha kure mbere na jewe ndiko ndiraba tureko ndiko nibona no mu ekara iri imbere nuko rero mukeneye kumenya tonto mukeneye kumenya ngp muraheza rero mukace muturaba tureke yuko muri ko muratwumviriza oh, ni ibintu ni muwake nje ndabona ndiko ndaraba ibintu bimeze neza koroha nkuko bitigera koroha nuko rero ikiganiro mwabyumvise ko ari nyamuranzi hanyuma rero twagomba duhe n'akayambu foroma y'amahinguriro n'amantreprise ihuriro ihuriro ry'amahinguriro ry'amahinguriro rizobera hehe mu gihugu ca Turkiya aho hajya bita Istanbul muri Turikiya mu gisagara cya Istanbul niho hazobera iryo huriro rihuza abantu bafise amahinguriro abantu bafise amasosiyete akomakomeye abantu bazi ko badandaza ibintu byo mu malimantasiyo mm. abantu bakeneye amamashini yo kugira ibintu bya taransiforomasiyo agroalimantasiyo murumva ko abantu mana bazohanahana ibyo mufashanye babereke yo yo yo yo yo rudipe n'amahoro murakomeye zana iryo rangi dusiga amazu oya niba ni nyarukana yaba iry'indani ryaba iryo hanze zana twisigira nyarukana kandi tuzobura irangi dukora umuti tuzobura irangi kabisa ariko nta n'irindi dukeneye yuko domande iba superiere a l'offre dukeneye ko abarondera irangi baba benshi gusumbya ibyo muhingura bacemererwe niko bigiye kuba irangi rya rudire turabishaka musumba sitire dukeneye yuko ibikoresho byanyu byubakishwa bigaheba bigahashwa bariko barabikora muhungu kora umuti rero bariko barabikora ntugire ayo mafera abe muyakore ntimuyanenereze ah, ah. nzogwa hasi na n'amaferabeto yo ntiyovamo inzu itagira ferante tuyihagarara eh, mbwa hariho inzu basigaye bubaka mu bisuguti n'ubundi cyoca gibyaramo ukaza ubona haje umuyaga ukayisanga ku mubanyi aho nyine aho oh. nuko rero ikiganiro ni nyamuranzi ditiko murakomeye uno munsi tuvuga ku kintu kijyanye n'impapuro urupapuro gusa ibijyanye n'urupapuro uno munsi tuvuga urupapuro muri ditiko meri ya bujumbura akora umuti bandi umuntu yize kuri etesi mu minsi iheze ugiye gusaba ikibanza oh. kuri etesi oh. barakuraba mu maso ngo hehe kubera bazi yuko ugiye kuri kaminuza yo muri sogonderi wari uzi ko wapfa kuguha ikibanza gutyo uba uri nshyabwenge gusaba akazi wize nize kuri iyo ah. tese we nta na seve yawe wongere bashobora kuba uzozana dosiye uri ku kazi murumva ariko ubuntu burihabwa ubwenge burihabwa ubuntu burihabwa eh, etesi eh. kamenge itariki mirongo ibiri na zibiri z'ukwa kane hazoba hari jibile do diyama do sowasantikenza inkikamwe ico yari n'isi eh. ndimwa ni kuba aho ngo bugikoresheje byankenerwa mu burimyi birimwe bumara ngo ibisigarira by’ubwo bumara aho bimwe bijya mu isi ndimwa ibindi mu byo dusoroma tugafungura tutibagiye ibija mu mazi tunwa bwiranyako erega twishwe no kutamenya badukebura ko twogabanya amase n'imiti bivura ibitegwa mvaruganda kuko vyonona isi n'ibidukikije eh. tukijukira gukoresha ubuhinga kama bwo butonona none isi ndimwa eh. kandi butabangamira amagara y'abantu n'ibidukikije erega hewe eh. wa uje hageze yo ahubwo iryo sekeza conscience alimentaire eh. ina Burundi yatanguye rituraba twese ku neza yacu n'urunganwe ruzokurikira dukwiye kuvibuzimu tukajibuka aho kuko isi ndimwe igiyemo ubumara n'ibyo tuyikuramwo biba byanduye tubifunguye naho bigasinzikaza amagara yacu uti ngwiki erega amagara aramigwa nta tutamegwa dushaka gufungura neza eh. ni ukwitwararika gukoresha ifumbire n'imiti by'ibiterwa kama none kugira ibyo bikunde eh. ubona hoko gwiki yo biratomoye eh. ibyo kogwa biraba imigwi itandukanye kubatora amategeko boshiraho amategeko bisunze ubuhinga burama bwo kubungabunga isi n'ibiri kuri iyo byose kubafata ingingo zijyanye n'uburimyi ni ukugabanya umurindi wo kugura ifumbire n'imiti mvaruganda maze bahe ikibanza kurusha ifumbire n'imiti kama Abaririye nabo ni ukurima batonone isi ndimwa n'ibidukikije bakijukira kugwiza no gukoresha ifumbire n'imiti kama eh. gukingira indimo zabo no kunywanisha ibiti n'ibiterwa eh. kugira ngo bimbure ibikwiye bifise akanovera kandi bagahangana n'ihindagurika ry'ibihe eh. kuri twebwe twese dufungura no kwijukira gufungura neza eh. na cyane cyane ibyavuye mu burimyi kama kumbe rero eh. ifungurwa zishobora kutwubaka eh. cyangwa zikadukwegerera karambaraye yo wantahuye ari nacyo gituma inadesi foromasiyo burundi ihamagarira abantu bose kwitwararika ibyo dufungura kuva mu murima gushyika ku isahani igihugu kugira kibe igihugu gitegerezwa kugira gute gitegerezwa kwanka agasuzuguro akagaye akagaye ah, ah. igihugu cy'u Burundi kirabwije byangombwa byose duhagaze neza gitegerezwa ah, kugira gute gitegerezwa no guharanira amateka n'amategeko yacu muriko muravyumva hanyuma rero iki gihugu cy'u Burundi kirafise ibintu byo kurata byinshi cyane twarabibabwiye nta komine nimwe umurundi ari i buraya umubonye uri buraya uramumenya nkamusamarira nyine burya nka nyokuru wabona yambaye imvutano iburaya ukareka kumenya ko ari uwo mu burundi je mbese none murengana uwo murengana gute noca namuvugisha ni amahoro amahoro uzava ngo amahoro uzubona naho yoba ntacyo bawuziko kandi ngo ufise amateka mabi menshi cyane eh. ijya nyubako irafise amateka mabi menshi cyane si meza mabi menshi cyane usanga ku nkengero cyangwa ku nkombe za tamize mu buraruko mm. abantu muza mu mavakasi bamumenye iyo muca ngo yarabereye ngo yarabereye ko amarorerwa y'agahomerabunwa ajyanye n'ubwicanyi mm. ngo aho abantu banigwa izuba ripfa ku murango izuba ripfa mu bwongereza ari n'ikibanza cyabereyeho ibijyanye no kubonekerwa habereye amabi habera n'ibyiza abantu rero bujya eh. ahantu hapfiriye abantu benshi eh. ahantu usanga harabaye inganda henshi yaraba ibintu byo kubonekerwa oya birumvikana turaza kubishikako numvise ko ntego cyo murako ari ikintu aha twavuga nk'ibonekerwa ry'umwigeme eh. yitwa Anne mm. nako n'umudamu yitwa Anne boreyeni akaba rero yari umugore wa kabiri w'umwami bita ari witi w'icyo gihe w'icyo gihe mm. aho mbere mu nyuma bahavuye bamusangangura bamuziza iki bamuziza ko yarenze ibigo yongera ahemukira igihugu ya ya ya ya ya pi ubwo nyine ane none umugore w'umwami kazi gashaho cambridge military hospital muri mu bwongereza rinashikira umusozi bita mm, fuji fuji nta iryo jambo ntawe ndaryumva ndaryumva ndaryumva ayo n'amajambo bakoresha mu buyapani iryo shamba ngo rikaba rizwi kubera imibyimba y'abantu isinzi oh. yatowe mu gihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo itanu imibyimba ivugwa yuko mm. ari iy'abantu bagenda kwiyahura mm. abandi biha uburozi mu gihugu cy'ubuyapani abo ntibumbabaza ikindi kintu cyatumye mhm. iryo shyamba rimenyekana cyane ngo hejuru y'uko kwiyahura ngo harabereye inyongwa ry'abantu isinzi ngo riteye ubwoba ngo ni mu gihugu cy'ubuyapani banyongera abantu isinzi burya igihano cyo gupfa cyahavuye hageze kugira ngo hari imyaka myinshi ashobora kumudodobereza urazi nk'umuntu umudodobereje bagaca bamunyonga ubutungane bagasanga mu nyuma bamuhoye ubusa bamuhoye ubusa ugiye amuzanira rero nca ndamunyonga uburundi ntibwubahwe nyine bwamye mw'abagabo n'ubu buri mw'abagabo ngo iryo shyamba rikaba rivugwa mu mashyamba ya mbere ku isi ngo harimwo imizimu myinshi ngo aho usanga no ku murango yiyerereza ubujageni ubujageni yiyerereza ngo kubera izo mfu zitandukanye zahawe ngo iryo shamba kugira uryinjire ngo ni ikibazo urashobora kuba n'umuntu ngo agusunika eh, akubwira ngo ntiwinjire utamubona nta kintu na kimwe ubona abakeneye kurigendera baragendera mu bayapani bahabageneke babajyane mugabo jyewe sinzoza bashaje nawe bambwira ati ni indege igeze kuri rya shamba umutima uwo muntu yoza kumpinda ntamubona nomwemera gute jewe ukumva ijwi gusa hanyuma foromo foromo y'amahinguriro bazobakirira mu ma hoteli ushaka bazokwakirira muri hoteli ya turuwaze tuware mm. cyangwa hoteli ya viyayipi bazomara iminsi n'iminsi babakira mm. ibyo gufungura bazobamenya mhm. gutembera bazobamenya ibiki n'ibiki bazobamenya mugabo mhm. iyo foromo iraba mwebwe ninde mugwiza atunganya iyo foromo abantu bashaka kuba ibihangange mu kudandaza oh. ibintu bijyanye na resitorasiyo aho abantu bashaka kuba ibihangange mu hmm. bintu bijyanye no kudandaza amamashini y'amamashini ahingura ibifungurwa eh. y'amamashini yo gufaburika ibintu amamashini akora ibirahuri amamashini akora amacupa y'amamashini aho baragiye icyo ari cyo cyose ni ukuvuga ko muzokora ku mico itandukanye abantu bakeneye gukorera mu bintu by'uburimyi n'ubworozi aha komakome navuze ku rugero rwo hejuru abantu mukeneye genda genda muzoze mushika muteza imbere igihugu cyacu cy'u bakeneye yuko muba lero perezanta batirikiye ngaha mu Burundi barungika ibidandazwa namwe mudandaza ngaha mu Burundi uno munsi tirikiya iriko irahiganwa n'ubushinwa ku rwego mpuzamahanga uzi ko abarundi benshi baragura muri tirikiya ubu uriko uragira ibi uragura ibintu alinye baraguporopoza ukeneye icyo muri shine cyangwa icyo muri tirikiya ubutirikiya nicyo gihugu mu bintu bijyanye n'urudandaza kiriko kiraduga cyane ku isi nzima eh, eh, eh, ku rwego rudasanzwe ga abantu rero bake kandi rero itariki mirongo itatu za kuno kwezi uku kwezi gufise itariki mirongo itatu reka tuvuge mu mpera za kuno kwezi ah. bazoba bahejeje kubakira mwabyumvise abantu bazoja tirikiya bazoba bahejeje kubakira bace babafasha kuronka amaviza mm. bace babafasha kubereka byose ingene bizogenda hama ni ukuvuga muzogira depare itariki cumi n'icyenda z'ukwezi kwa gatatu ibiri na kabiri cumi na kabiri ibiri na kabiri ndasubiramo eh. mirongo indwi n'icyenda mm. ibiri na kabiri cumi na kabiri ibiri na kabiri genda muri foroma mwanya ku umuti. mugenda muri babiri ibintu bicafye mugenda uri umwe ibintu bicafye mushaka viyayipi ibintu nifye muca mugenda kudekarara hama bagaca babaharurira amahera muzoriha mugaca muriha abantu bafise amapariseri ikori ry'agataka ryageze abantu mugira gute abantu mudandaza mufise ibyo mudandaza ntibashaka ko muhura n'ibyagomeye nabyumvise ntishaka kubaca amande nyaragasa byo kubacangwa amahadamu oya barafise nimero y’umutanga y'umutangakori nicyo eh. bita pepeve abo ni kubariha ikori ry'agatatu abandi nabo bafise nimero ndangamutangakori nyine nta kimwe bise as ku bariha amata numva ari impapuro zoroshye no kuronka nta sitire nayo kirakora umuti basha uwo biharira kirakora umuti musumba sitire yishyike mu burundi bwose arara nagende mu burundi bwose ibikoresho bya musumba sitire ayagugu ibihumbi mirongo itatu n'icyenda ayagugwa ine n'indwi ayagugwa ibihumbi mirongo ine n'umunani n'amajyana irindwi na mirongo itanu iyo ni musumbasitiri akangungura rero hari amabati ibihumbi mirongo ibiri na kimwe ibihumbi mirongo ibiri na kimwe ninde atagiye kubaka hamwe na musumbasitiri mumbwire eh? none nk'ubu hamwe politike y'iki yo kurwanya nyakatsi ditko muri ko murabyumva turegeje kubabwira ishyamba bita awo kigahara yo mu buyapani ubu tugeze hehe tiyore silenge muri kamboje ni rimwe mu mabohero ya mbere ku isi ryari rigoye cyane mu mabohero kamboje yari ifise yashika ijana na mirongo icyenda riri ku mugwa mukuru wa funomena peni murambaza byari eh. byubatswe mu gihe cy'intwaro y'umukazo mu mirongo indwi tiworo serenge mhm. isigura mu kirundi agasozi bahaye ishano agasozi bahaye ishano bisigura ahantu bapfungira abantu eh. bakabakubagura ku rugero rw'uko ubona imibyimba gusa ugemuriye umuntu yari apfungiwe aho hantu eh. baca bakubatiza ubwo nyene ugacucirwa na uciko mupfungwa nawe mana ya umva ntabaja kuraba uwiwe no kuvuga uri magoyage uri eh. magara make eh, baba we umupfungwa hari igihe wamutanga gupfa umuntu rero yagusize muhira hmm. agaca asanga umubyimba wawe uri kurakukumba aho hantu bwabo ako imana ihabwa icyubahiro na muntu mva ko dedimburu iri muri ekose mhm. ni ikibanza gifise kahise kadasanzwe mhm. karenze imyaka mirongo icyenda mhm. ngo ni inyubakwa ah, yamenyekane cyane amajana icyenda eh. yamenyekane cyane kubera yabereyemo amarorerwa y'ubwicanyi ateye intuntu n'agahinda ngo ni ikibanza ngo kigende kwa cyane ngo ni urumva ngo niyo mugendeye aho hantu ngo hari igihe muzamwumva eh? ubushuhe bugabanutse bukwi na bukwi cyangwa bukaduga bukwi na bukwi kujya wari kurota umuntu akagukura ku muriro mm. urumva ubushuhe ingene bugabanuka burya nyine hanyuma rero ngo uzawumva abantu bagukwega impunzu ku murango n'ubushetani bwa ntunze bwajagene buragukwega hano rero hariho ikibanza cya nyuma tugomba tubabwire bacita osiweri dosedeleke kiri muri repubulike ceke muri ceko cekislovaki hanyuma rero ni ukuvuga n'agasengero kari kameze nk'itongo bahezagiye ba nyamuranze bahezagiye ifoto ya mbere yari tonto ah, hanyuma rero abantu bakeneye gufata umwanya muri kino kiganiro telefone ni mirongo itandatu na rimwe ijana na mirongo ibiri n'umunani ubusa ubusa ubusa itandatu na rimwe ijana na mirongo ibiri n'umunani ubusa ubusa ubusa imana ibaheza nagasaga na mu gatondo bayi bayi kuva ku wa mbere gushyika ku wa gatanu kuva isaa imwe n'igice zo mu gatondo gushika isaha zibiri